ciu homo, man frappas tutte individue. Ce man frappado ec estas sono, ciu estas unica por ciu homo. Tion el trovis esploristoi. Ilia studajo liveras crome novain vidoin en la fisico de la ciutaga gesto. Ne nur la cun de la manoi, sed ancau speciala aer fluo, estas lautio la causo por la caracteriza sono. Ciel sonas manscribo? Ne, ne tiu sur papero, sed tiu cium oni scribas en la aeron, ciam oni man frapas. Esploristoi el trovis, che ciu homo productas ce aplaudado unican sonon. Caice malantau tiu familiara sono cacigias complexae mecanismoi. Esplorista te amo de la Cornell Universitato cae de la Universitato de Mississippio montris helpe de vivae experimentoi de teoriae modeloi cae de siliconae replicoi de homae manoi che la sono de manfrappado ec estas per la rapida movo de la aero inter la man platoi. Tia maniere ec estas lauili la acustica fenomeno ce ciu unu aera chambro comprimigias, cae estas el primata el malgranda spazio. Concrete tio signifas, che se la mano e cunigias tiam ec estas aera posho, kiu estas rapide el pushata tra la malfermaggio inter dic fingro cae montro fingro. Tiu aer fluo osciligas la circauantain aer moleculoin, kiel ce laut parolilo, cae productas tiel la caracterizan sonon. Tiu fenomeno similas alla Helmholtz resonanzo, la principio quio ancau clarigas la sonon, quion oni audas se oni blovas super la malfermagion de malplena botelo. Cetio oscilas la aero en la botelo lau certa frequenzo, depende de la grandezo de la aer chambro, cae de la malfermagio. En la experimentoi ancau montrigis, che factoro e chi el grandezzo de la mano formo de la mano molezzo de la cae kai tecnico influas la productitan sonon Cutimae mai helmholz resonanzillo havas rigida in wandoin pensu pri la vitra i de botelo, diras cun autoro de la universitato de mississippi per tio ec estas longe dauranta sono, ciu de tre mal rapide, char la plei granda parto de la energio contribuas alla acustica signalo. Se ni ali flanke havas elasta in vando in exemple ni in mano tiam ec estas pli fortai osciloi de la solida materialo cae tiu in movoi absorbas energion el la sono Pro tio la frappado productas unican malongan pafsonon cae ne pli longan bruajon, diras la cun autoro. La studajo de la usonai esploristoi resultigis crome che ciu homo ce frappado productas unican sonaron. Tiu individuezzo povus estonte esti utiligata por la identigo de personoi, simile kiel fingro printoi, auscanoi canoi de la retino.